Ampun, kaixo bersozale famili, eta agur amutxo. Agur bai xan, eta agur entzule eta agur baita gaurko bersoari eri. Hara, e, bezala bera, zinkan gira gaur maulen, eta zuzenean, e, saioa eskaintzen eh, dautzigu, daukute. Bost bertsolari gure ingurian amutxo. Bai, eta jala beharrak e, aurkeztu behar ditiat, Aitzol Barandiaran, Odai Baguso, Magisarasua, Alaia Martin eta Aimar Karika. Hara, eta be, atetan, pausak inen ditugula, musika kronika eta beste. Hara, eta aste guziz bezala bertsoa nagusi gure emankizunean eta saioa hasiko dugu beraz bere bertsoarien agurrekin. Eta lehenik entzunen duguna, aitzol barandiaran. Gabon estimatzen da, agur Xanek eta Ramuntxok azetalentua Kanapetan jarrita gaur gure kantua Eroso aritzea omen da kontua Ea nola irteten den esperimentua Ea nola irteten den esperimentua. Bertxu ezunki nahi genituzke, zuen etxeta sukalde. Autoan doazen horien dako, bidean alderik alde. Oskase igo, oskase jautsi, eta kanapera bade Izan gaitezen esperimentu, ta esperientzien jabe. Ta ea bertsuak joaiten diren, interferentzi digabe. Maulen aze ikuskizun, ze mailata ze oiartzun, egia ejan damu pixka bat, sohtu azait egun. Zazpiak ditugu lagun, takanduz behar naiz jardun, ene asteko programa honena ezingo duten zun. Ene asteko programa honena ezingo duten zun. Gabonet horri zareten Gabon zuri entzule fin, Lur eder ontan nahiko genuke, Saioa airean egin, Testu ingurua naizta gertatu, Berezi desberdin, Saio goxoa egin nahi dugu, etxeko giro honekin, poltsaberoa jarrita eta etxeko zapatilekin. Agurren tzule maite, niasiko nahi zintzo, Hauek zuzenekoaz naizta diren mintzo, gaur astelena da zuentzako atzo, atxalde euritxua iruak pasatxo, Ta etxean egonen dira, xan eta ramuntxo. Ibaziek, bo sorpresaik ez duk, lehen aguretan, jazerten ginean, lehen aguretan beti bertsonak, ginenetan. Baita, bon. gezur batzu ere, eh, entzuntiokare. Gezur batzu, aitzolean egi hori maitatu diat, gure talentua ipatzen baitzi. <laughs> Segi dezan behaz, eta serioski guai. Gaia, bostentzat izein da. Dakik ezien bezala, agian, munduaren akabantza iragarria da, ostiraleko. Egia dela imaginatuz. Jakin nahi genuke zer liteiken hil baino lehen egin nahi zinuketena. Eta beste bertso batean, erran zer nahi ez zinuketen apokalipsia baino lehen. Entzun ditzagun beraz, bertsolariak. Mundua bere akaberara hori nola posiblea Am ametxen bila hasi naiz eta hor mikrofono kablea. Txikitan diikan izan naizen ezera bat bertso zalea. Hil baino lehen izan nahi nuke, puntiukako aurkezlea. Aitzo laguna alde zaurretik, nik erran nainuen berdin. Nainuke etxe handi bateta, pizina bat urdin urdin. Zuk erran duzu noiz bait puntxukan, aurkez nahi iduzu egin. Tanik nainuke aurkezle izan, Aitzol barandiaraneki. Ejaiten dute eldu zaigula, hain fite azken orenan, segituko dut aitzolta odeiek, ejan ideian bajenan. Egia ejan eni berdin zait, oita bat bada azkena. Egin abaitut puntiukan ere esperientzia onena. Banik aurke ez lez dut izan nahi, naiz zez dune zer txarretik. Zerbait gehiago lor bainezake, berez dudan indarretik. Niregan asko izan dut beti, superwoman izarretik. Tanik mundua salbatu nahi dut mundua bukatu aurreti. Utzi nainuke nuke bazkaria prest, ta arropa lixatuta. Utzi nahi nuke labadorako argi gorria piztuta. Ego nahi nuke nere etxean tagelara bialduta. Bersotan gutxi baina oean egin nahi puntiuka. Ara, eta egan bezala biagen itzulian, beraz, apokalipsia baino lehen, zer ez luketen nahi. Zer ez genuken izan nahi, ara berri zalbagina jaio. Lengo galdera egia esan pixkatxo bat nuen naio. Santo Maseko txerria behintzat ez nahi arraio. Maiek arrazo izan edo ez ari bukatuko zaio. Ez dut erreko zigarretari, Ez da ere marihuana Ez dute danen arno basorik Ez da ere patxarana Ez dute ginen etxeko lanik Ta ez dute ginen lana Azken finean ez dute ginen nahi gaur arte egin dudana. Egia duzu behar etzirenak egin ditugu janeko, Ez egetzea sehi izan hori ginuke obeto. Baina nahiago dut nik bizitza, oino pastea honeko oino biegun gelditzen zaizkitze jez egin pentsatzeko. Odeike luke alkolarekin, kaltetu naiko garuna eta baztertu egin nahi luke tabakoaren jarduna nik hori dena ez dut saiesten nola egingo dut laguna Beste laluz egingo baitzait nire azkeneko eguna. Traje honen ez jantziko naizni, korbata batekin prestu. Lehen bersoan egin nahi nuen hori baitut lehen abestu. Baina munduan amaieranik ezingo badut saiestu. Enuk eutzi nahi nere etxea, xantarra muntxoren esku. Oentzon duke, xan gure elekian nahi luketela. Puntxuka bezala. Ah, bezatela. Ez hartzen zelana den. Ez, eh? ez diatu uste. Ez ez beti joko hau ere. Eh? Segir ezagun, ondok, eh, ondo, bai, eh, ofizio batekin, Aimar eta Odei entzat. Aimar eta Odei, biak bertso erakasleak zirezte kostaldean. Tana egin nuke jakin, ze plazer hartzen duzuen aurrekin, eta kontrarioa, zer diren bizitzen dituzuen etxipenak. Hiruna bertso, nahi duzuen neuri eta doinuan. Ez dakitzer diegun kentzen zer ematen, Guk oiek edoiek gu gaituzten jasaten. Bainan gauza bat ongi ikasi dut aurten, Erakatsia zon bat ikasiliteke. Ikasle fina edo bitxoa zearo Lehen lerroan edo pixkatatzerago Odei zurekin nago zearo Haiek ikasten dute baina gu gehiago. Ikastea poza da hori ez pena, baina haze gogorra dugun astelena. Ostiralak ere dudakarren problema, baina bertsu batekin konpontzen da dena. Egi astelenetan gaudela penetan, Ez horren beste noskigu aste artetan, baina naiz aurbikainak ditugun benetan, mabarikatzen ditut igande gauetan. Aimar egia bota diguzu benetan, aski arrazoi bada zure erranetan, madarikatzen ditu igande gauetan. Eta ikaslek zu astelen goizeta. Geio altxatu orduko napartarran botzak, Aiek goizeko usogu gaueko ontzak baina guztiak jotzen baititugu ontzat, musu bat ardezala entzule bako Enean inen, eh, Muntxo? Ah, inspira, inspiratuak zitean, inspiratuak, bai. gugu mm, bai. eta to, espaldian. Bo, aitzolta madi. Eta hala ia trenkile, zure aldi ere jinen da. <laughs> Eh, hau, uh, entzule fidel batek emana, ez dauku igorea, baina eh, eman dauku. Erraiten da, somnan buruek, beren ametsetan edo hauek eran, iratzartzen direlaik, zarrunt iratzartzen, sutitzen direla. Eta hitz egiten dutelaik, egia erraiten dutela. Madi eta itzol, bikotea zirezte. Aitzol iratzari zira eta mali izketan entzun duzu. Iruna bertso nahi duzuen neuri eta doinuan. Gauean esnatzea beti da problema eta magik eman sustona barmena. Baina egia alda gaur diozun dena, Nina izela munduko mutil politxena. Hainbeste gauza pasa, Zaizkigula aurten, Ta ikasia dugu zonan bili zaiten. Zupolita zirela hau duzu entzuten, baina egunez ez dut berdina ejaiten. Bibiotze esperota, bota dit bigezi, Olakorik ez nuen, askorik merezi. Ametxetan diozu naizela berezi, Baina zergatik zoaz, nigandik iesi. iesi joaiten naiz, nola esplikatira. Nahi nuke oertzean joan ujutira, baina hor jeikitzen naizta zuri begira, ametsetan anitzez politago zira. imaginatuko du gubiok trenean eskutik heldu eta parixazkenean nik ere larrosa asko detaldamenean zu ere ze lotan zaudenea. Egia da behar bada, lotan naiz hobeto, baina ahemanak du, anitz ikasteko, zuk ere sonan buluzinuke hobeto, Neri ere gauza politz gehioe jaiteko. Esnatu baino lehen, hainbat errezelo, lotan polita diost, jeikita auskalo. Nabaritu dizkizut gaur bi begi izulo, Toriko petan musu eta egizulo. Ara, agunt eh, hipnotizatu dik azken bertso horrekin, eh? Hai, hai. Animari hona hori. Ara, doinu hori, zer doinu zen, aitzol? Ez Ah, Esker. <laughs> Plaz egiten dik, eh, ikusteak bai. eh, ez dakiziela guk baino hain gehiago. <laughs> Guk ebeti, errangura hoi, baina bon, ez gitu bakarrak, eh? Doinu, poita zela, alere, erram erdiuk. Dudai gabe. Eta hitz eman betzala, ondoko harik eta alaia rentzatuko dugu. Alaia zu beki ezagutu nahian edo, galdera batzu eginen dizkizugu eta galdera japostuka hartzeko orapuntxuka. Oi gazira, egia ote da. Ez dakit baina ara noan ietxera. Alaia zira bainan, alaia zirea. Erantzuten ez dakit nik adiskidea. Bertxotan ari bainan badu zonbat urte. Amabi urte edo egingo nituzke. Eta bertxolaritzak zerrek agi dizu. Naikoa plazer eta sarri naiko izu. Esku zarta batzu, segitu John Martinen arreba zailadea hori. Nire aholkutxoa zentzu hortan tori. Tan hor da bietarik bertxotan trebena. Igual entzuten dago hori da problema. Maulen lehen aldikotz aritzen altzira. Bai baina ez da izango nire despedida. Ta zer pentsatzen duzu gai emaileetaz. Ez dakita begira hil naiteke penaz. Nola ikusten duzu zuk zure geroa. Ona izateko du nire esperoa. Mil esker bukatua zaizu zure txanda eskerrik asko zuei plazerra izan da. Aitortuko diau Ramuntxo txanda egitean hor, azken hori. Eh, pentsatzen ginean, eh? plazera izan da, eh, erraintzia. espero ginean, azte. Pentsatzen edo espero, hala, untsa egan duk, hobek egan. Uh, bai, ariketa berezi bat, eta ire laguntza behar diat, Ramuntxo, honore. Magirentzat argazki bat izanen da, gaia. Bara, gaia hori izan da, agian asmatuko duzu zeheran. Eta bezuk bertso bat edo bi bertso nahi dituzun kantatu argazki hori. Eta ea, magik hemen ez direner, argazki hori ikusarazten dienez. Ikusia dut hemen bailkoin bat, Jendeak pentsa dezala, surita gojiz jende multzoa, ta hori ote da nohmala. Kantatu nuen pesta oietan, tanika alnuen bezala. Aitortuko dut ala ere gaur, ongi aurkitzen naiz ala, pesta hoietan baino publiko asko zobea dudala. Larai, larai, larai, larai, asko zobea dudala. Eta bai, eta pentsatzen ginen, eh, ipatuko zinila, eh? bai honako balkoin famatu hori. Eh, zui izan baitzira azkena, aurten, eh? eh kantatzen, kantatu, eh, bertso bat, pestak ideik Pausaino bat? Pausaino bat, eta Heba? ez dugun bezala, baina pausaino bat eginen dugu musika zati batekin, musika zati bat entzunez. Zazpi eskare taldea, orijinaltasun tasun handirik gabe. Kale kantoian kantua, beha dezagon, Kale kantoian bueltartu eta eskale bat beti bertan Bos milakoa lastan zenuen emekin ere galtzetan Biotza pixkat guzkurtu baina Irriparra ez bainetan Denen zateren ola ez dagoen gaur egun mundu honetan. Taxia kolpez gelditu eginda, semaforoak gorritan, kotxerik kotxe da bilen hori, ikusi zan dut zarritan. Bentanilan jo eta klinexak Eskeni dizkit birritan Barkatu baina zetazko bat dut Plantxatu berri patrikan Modazko prenden iragarkiak bidertzeko karteletan Ta zubiaren beste aldean pareta zikin batetan Iru mutiko mutur bez daude baloiarekin olgetan Ijito hauek zepo izaten diren puhumetan Kiskalean agure zarbat farola bati oiuka Piskat gorago lau muti gazte barrura Egia esan nie egun hauek ipintzen haute zututa Ordu honetan kale honetan Beti ataskoa duguta Bederatzitan ofizinako Zerraiean daukat giltza Langabetuak ate ondoan lanaren esketa biltza Nakusin batek handuelako berriz ere bere hitza. Daukanak dauka besteak zaunka horrelaxe da bizitza batzuek pobre jaiotzen dira beste batzuk da jabe baina mundu hau behin bizitzeko bakarrik jaioa gaude botak maira altxatu eta nago nide puta madre soldata ederra jaso zilero eta kolperik jogabe Kasu, kasu, musika zatia bukatu baitzauku. Itzuri denak zien kateretat. <laughs> Entzuleak ez, eh? entzuleak, eh, libro zizte, egiten aduzien ahi duziena, zien baina behariak beden gurekin atxiki. Hara, pasatuko gira biaren zatirat, xan? Bai, alaia eta aima joai. Munduko lagun oberenak ziste. Aleiak ezkonduko zela errantzuenean, aimarek bere laguntza proposatu zion edo zizun. Ezkontza hori antolatzeko. Ezkontzaren bezperan gauzak ez dira bat ere pikuan. Pikuan edo ez egin nora Agian urertuko duzi. Iruna bertso, gura dozuen neurri eta doinoan. Ah, sinonimoak ere hartetan maliatzea hona da. <laughs> Ikasteko hola. Nola beti elkarren ondoan gu gauden Ezkontza datorreta Ai ene mekauen Ezkonduko zarela Bostordu ondoren Baina esaidazu behintzat Norekin behar den Baina erraidazu behintzat Norekin behar den Lagun bezela zara nahikoa makala, orain guztia falta baitzaigu aibala. Nik baine pinulertu nuelako ala, nobioa bilatu behar zen idala. Nobioa bilatu behar zen idala. Joe esan zen idan, tanik antzi ara, lasai ora ere baduguta gaba. Hemendik bat pasada ta ez badatraba, zer modu zodeiekin ezkontzen bazara. Zer modu zodeiekin ezkontzen bazara. Naiz eta orain arte nengoen penetan, ze azkartasun duzun horrelakoetan. Ideia ona iruitu eta benetan, odeiekin egongo baina izo deietan, odeiekin egongo baina izo Nabaritu baitiot, baduze ozer xut, pasatuko dituzuezuek urte batzuk, trajea ere seguro antzi duzuzuk, nahi baduzu amarena ekarriko dizut, nahi baduzu amarena ekarriko dizut. zure amaren hori saldu zazu merke, bere papera ezin baitezaket bete, baino ez da hain testut hain neke, barruko arropatan ezkondu naiteke, barruko arropatan ezkondu naiteke. Horren ausarta arren ezaitela izan, joan beharko duzu nobia honen ditxan, dei bat egin behar dut lagun honen gixan, biarrez kontzen zara mauleko elizan, biarrez kontzen zara mauleko helizan. Elduko naiz kanpaiak aditu orduko naiz eta taupadak gaur hasi segunduko nola zure estiloa ez dudan gustuko dibortzioa ez duzuzuk preparatuko dibortzioa ez duzuzuk preparatuko Berzo aldi bixi-bixia. Ah, maite ditu, mesala. <laughs> Segituko dugu ofizio batekin oraikoan ere, magi eta odei oraikoan. Magi basurdea zira. Zure laumeekin oianean ibilki. Eta bat batean, odei iztariaren bidea kurutzatu duzu. Kurutzatu duzue. Hiruna berso nahi dut zuen doinu eta neugian. Hene umek zutela, zinez jakin mina, baina gaur zerua ez da jeiki urdinan, urdina, salbatuko ginake, ez da etze litzake berdina, Iztaria obelix izan ezpazina Larai, laralai, laralai Izan ezpazina Bani obelix nahi zen ez dut horren argi Ene bidea utzi behar dut argi garbi Zizparekin ez bainaiz, zinez ongi ari, deitu beharko diot sustraiko linari. Larai, laralai, laralai, sustraiko linari. Sustraiko linan, beraz ez da ezkutua. Noiz baite entzuna dugu bai bere kantua. Nere umeek dute hortan talentua, izanen dute lehen entrenamentua. Larai, laralai, laralai, laralai, Entrenamentua Entrenamentua lendik Balute bededen Obeginen sinuen Ene lagun omen kartutxo bat bakarrik badudanez hemen Zukautatu beharko duzu noren zaten Larai, laralai, laralai, duzu noren zaten Kartutxoak ez dira hemen saltzen merke. Baina umeentzat ni defenda naiteke, Baina zuk jakin zazu bada neiko neke. Bertxotan ere ongi hausik daiteke, teke. lai, laralai, laralai, hausiki daiteke. Ustez lendik nintzen alasai ongi bapo, bidean ez direnez bizu bezalako, lau basurde neretzako asko, Plater ona urrengo bertsoa farirako. Larai, laralai, laralai, bertsoa farirako. Hara, eta zuzkai kulinari referentzia hori, xan espikatuko daukuk. Ah, Gogoan baldin badugu ere. Pentsu diat, basurdea, ipatzu baitzin bertxotan? Uztaket? Bai. bai. bai bon. Hala, atzken uh, eh, silabako finala. Famatu hartan. Ara, basurdeak hautsi baitzakon, bere ibiza. Eta segitzeko, oraikoan uh, eh, aitzoli behar dakogu, argazkia eman, bere, bere den argazkia Ara, dakoan. berbera, eh? argazki bat. eta jendiari pasaziko dakoguna ere, eta gehantziak entzureak ikusiko duzi argazki hori, haitzuren bertsoen bidez. Bertso bat, bi, hamar, nahi duz kan bezain bat. Bada neska bat, siberutarra, Behin bidean zena galdu. Ura urruti edukitzeak inongo zentzurik baldu. Euroagindua eskatzen degu, tagintariek afaldu. Maule bidera zijoan baina, maulera etzen azaldu. Guardia zibilek erosi zuten eta jendarmek saldu. Eta jendarmek saldu. Gero Madrila eraman zuten muga pasatuaz dira. Altxorren gisa erakutsiaz, hau demokrazia tira. Alde bateko ta bestekoak, finean berdinak dira baina elkartasun doinua denez, zirrararen sokatira, zuen txaloak helduko dira, beradagoen tokira, bera tokira. Hala, pentsatzen pentsatu edo asmatu zuen bezala, ogoz martenen eh, kasua eh, aipagai bertso horietan, eta argazkia susen zertzian. Ebe, mauleko karriketan ara, eh, jendarme iriarat heltzen zen manifestaldi hura, euroagindurik ez eta e, banderolarekin. Segituko diau, zailaduk, eh? <laughs> Hora, transizio edo gabe, baina bo, segitzia. berezi bat, placer duguna, itia, jamuntxo. eskertzen ditugu ere, ariketa hori prestatzen lagundu gaituzten, egiazko sibilotarrak. Bai, zeta gu ahonkak bora gitu gortan. Eta ukaren dugu beren laguntza beharra ere ondoko lan hortan, hitz horien espikatzeko. Ara, ordean hitza, ukain duzie. Hitza gai izan da. Bakotxak hitz bat. Eta sibilotarrez biztan dena. Ea asmatzen duzien beraz, hitz horren esan nahia. Ara, eta itzol pixka bat pausatzen usteko, lan bai. ondotik, asko gira jire aldetik. Bai, are, aimarrekin asko gira, eta bakotsak beraz, erramezala, hitz bat. Ja, asmatzen dukan aimar. Kinkino, kinkino, duk hitza. Unkuño zer den oski, Baietz asma errex, Ke izan daiteke, Itz jokoa eginez, Kunkuño baso txobat, Behar bat dugu zinez, Egia erran ez dakit hori zer den berez Eta asmatu badut kasualitate Eta egan dautaten eni, da mukur-mukuru BTA den zerbait, BTBTA, Era, zinka gaur, kynkyno betia duk. Adibide bat, eman behar baita beti hitz bat. Edo, eh, aimaren basoa, kynkyno beti duk. Segituko dugu, uh, eh, eman duk. Emanen diat, eta entzatuko nuk akzentu toniko famatu hori beharen lekian emaiteat. Alaiari, behaz, biharen hitza, kana. Kana. Txakurra izango da, aukera onena, baina erreza izateak ematen dit pena, zartzea askorentzat nola den problema. Hauei begiratuta non dute kemena. Gai jartzaiei buruan irten gozaiena. Kana espaniz mutiko pestia, zigarri gozoa dena, ez? Bai, bai, bai, dago mutikoa. Eni pentsatzen baina markatuko nuzi, eh? Baina, adibide bat emaiteko gu. Hamuntxo edo ni. Zei mutiko kana den xan hori ze mutiko kana den Hortan, geldituko gira. <laughs> Boi. Madi, erretxen azok behar ba. Bai. Sotu katu. Sotu katu. Itzau Tadiot nabarmen. Esplikatu behar dut, ta hori lehenbailen bailen. Sotinkatu behar bada, sotina da omen. Zdakitea behtsotan, sotikatzen alden, baina espero dut ihi duzu eginen. Ebe bai, berzotan zotuk atzen alda. Fite joitea da, ernatzia. Eh, Arteko manera. Hala, zotuk atu. Odei, hietzat onoko hitza. Talamazoka. Talamazoka. Seksu joko izaiten alda behar Izan mendikatea edo izan bailada, Izan gauza tristea edo izan algara izan liteke una horra edo ara, Bainan tala mazoka, da. Egia handi bat hori ere, nik ez dakiat, eh? Ik jakinen dugu hori egamentxo. Untxa horret baniz, again bat dugu tala mazoka. Zer again txusen, Hora. Uaitzan ibiltzen diren again horietaik. <laughs> Azken hitza bai. Itzol. Batia. Batia. Hoi batia. Kukuña da toki bat. Dagoena beteta. eta Berak esplikatu du tala Tan eretzat batia zegoen gordeta. Hauzen da suerte txarra kasuen lapuñeta. Justu aurreko laurak banek izkineta. pazientzia. Duk, batia. Batia, pazientzia. Hala, zer nahi ikasi dugula gaurkoan ere. Bai. Eta hori gehiago ikasiko, oaiko ondoko minutuetan, xanen kronika entzun behar baitugu. Ege erran, ikus entzule maitagarriak, dudan egoniz gaurkoan ere. Zinez merexi zuenet, zurteko azken puntuka eman kizun unentzat kronika baten egitea. Saio berezia dugu gaur, zinka jendearen aintzinean eta harin nintzen behar ba hor jendea bakean usteko. Baina, bizpailu gogoeten ondotik, pentsatzen nuen bazirela menturaz, jende gehiago kronika behatu naizutenak besteak baino. Orduan, titau batez, lotu naiz lanari, eta moda sarrian ziuple, luma hartu dut, eta hitzak bat bestearen ondotik idazten hasi. Azkenean egia, egun ez badut kronikarik egiten ez dut behar bagiago olako paradari ikukanen, segurniz komprenitia duziela, ez baitzizte ziek ere enegisa, arruntzozoak. Bai, hortziralean, abenduaren hogeita batean, muduaren akabantza izanen da, apokalipsa, dena sutan eta ketan joanen da, fini, jut. Orduan, okazioneaz baliatu nahi nuke, ene barnean, gordeak dituztenak argirat, jargitzeko. Erran behar deat lehenik, jamuntxo. Ie, ene parezkakoa nun bait, puntuka eman gizun untan. Untxa, futitzen nizala bertsoetaz. Bai, badik orai sei zazpi urte elgar ezagutzen girela, baina hik ala ustearen, ez ziat bertsoa maite. Baina antzer nahi duk, bertso zalearen egitean ean manera bakarra, hide ondoan egoiteko aste hart agatxez, irratian, eta ostegun agatxez bertso eskolan, hau ere irratian hartetik erraiteko. Plazer izan, plazer handia izan duk beraz, hile ezagutza egitea. Eta sosegu osoan, balin banuk, azkenean aitorturik, ene egiazko sentimenduak, pena bakar bat ukanen dia, torziralean. Ire onduan ez izaitea azken atxa emaiten. Eder izan entzian biak, zela iloritzu baten erdian egonen, ba, egoiten bagina, etzanik eta biluzik, eskuak elgarri emaiten gure orenak joarte. arte. Baina antsegur nuk ez dukala nahi. Alaba. <laughs> Baina gurea ere nun baita irean egonen duk, gu partitu onduan ere. Da, jamun, my love zuri ere entzule eta ikusle, nahi nizkizuke zonbait hitz bota. Badakit entzule fidera zidela eta untxasko badakit ere puntxuka zinez preziatu duzula azken urte hauetan. Gurea ere hortziralean bukatuko da eta ze pena. Maitasun historioa handi hau sobera labur izan da baina zer nahi duzu. Obedugu hiltzea elgar maitez, elgar gorotatuz bizitzea baino. Eta funtsean futitzen gira eriotzaz. Munduak orziralean leherin behar badu, leherin beza. Gainartan, gainarik, barin badago, Euskal Herriko bertsolari eta bertsozalean dana bat ikusiko dugu. Iparagire, txaun lehena eta bigarena. Txirita, ustapide, salvador, matin, txampun, alkat lehena eta abar luze bat. Azkenki ere, joan den ibiako itzian zendu den gire ere, hara joana da. Badugu beraz kontent izaitekoa, hiltzen bagira ere. Orduan altsa gaitezen denak, su bat pizt dezagun, bilustu gaitezen, eta dantza egin dezagun egun handi horren ospatzeko, alkola edan dezagun, pintaka, eta arnoz eta bertsoz mozkor gaitezen. Iriskatzen duena, zer nahi gizaz, useian bezala, biharamuna gogorra izaita. Egun handian elkartuko gira. Aitatea! eta lotuko gira berriz gure saioari eta oraikoan aimagi emaien dakot gai bat. Gai gaiteko oie kronika denbora osoan entzatu nuk eh, aimagi keinu egiterat, ondoko lan abera entzatzela, binan agun kontzentratua egonduk ire entzuten eta agian kontzentratu segituko dik. Aimag, Nafagoako bertsuari txapelketa hasiko da istantean. Prestatuik iza, bizpairu bertso nahi dukan neugi eta doinuan. Ara, puntxuka kizun untan silaba aipatu dugu iraunduen bi irabeteetan, ondotik jinda ere eta orai bukatu da bizkaiko berzoai txapelketa, aktetik egaiteko. Ara, horren aipamena ere nien diago, dude egabe, finala edera izan baita. Eta ahaiz estibaia esatera da txapeldun, berriz ere txapela atxikidik, azkenean. Bai. Baina, laster, Nafarroako aldi izanen da, urte astapen hortan, eta aimarrek behar du parte hartu. Eta guk nahi ginuke jakin, eta zuek ere, segur da, aimar pres denez. Maila bikaina eman dezaket nik zortziko haundietan. Eta txikitan utzi ditzaket negar begietan. Amarrekoan bueno badoa esa ari behar banaiz benetan eta lizason parekoa naiz aizu puntueran zunetan baina oraindik nienako prest Olako bakarkakoetan larai, larai, larai, larai Olako bakarkakoetan Nere burua ornituko dut Errima aski xamurrez, eta saioa egin nahi nuke, holtza gainean errex. Baina uinak nafarrorantza joaten badira trabez, Porroa erre silbe siur, dagola orain negarrez. Eta olako sofa gainean, Julio Soto beldurrez. Larai, larai, larai, larai, Julio Soto beldurrez. Arroxamarra izan daiteke emandako erantzuna Beraz egia bota beharko dut Irugarren ontan una Egia erran bersolaria naiz bikainia txukuna Bazenekien aizta ora indikala enaizen laguna, Zure aurrean duzu urrengo Nafarroko txapelduna. Larai, larai, larai, larai, Nafarroko txapelduna. Zeuria. Ta ze autoestima, eh? <laughs> Etxean, ez ginean erraiten uh, aitor sarri mauleat, ondoko urtean txapeldun, maialen ere. Arkaiz esti bai esere, eh? hori nuen uh, udauntan. Tara, inauk, kasik, bide erdia inauk. Bo. Segituko dugu gubilitik bai, gu bai. nafagoako txapelketa. Distan dena. Are, gauden txerioz, alaia eta magi bai. Duela gutxi usue alberdi ginda, maulerat. Bertsolaritza begirada feminista bat, mintzaldia, eskaini dauku. Eta espikatu digu, besteak beste, gizonezkoen begiradak eta erranak ez direla beti egokiak izan, bertsolaritzan ere. Bi emazte zizte, bai, baina bi gizon izan entzizte gai Magi, emazteak bertsolaritzaren parte izan behar duela, defendituko duzu zuk alaia kontrarioa. Iruna bertso, <laughs> nahi duzuen neuri eta doinuan. Emakumeak salto egin nahi luke txikitik handira Ta disimuloz baina sartu da jada plazaren erdira Behin ez ditxuri ni kontrakoa, entzunion baina tira. Bertxolaria izatekotan, barrabilak behar dira. Zuk ez ditxuri entzun zenion, Baina nien naiz ogen alden, Baja bilgabe ixtetzen dira, Baina ez ogen eraben, Ejanen dizut bertso mundua, Emazte gabe da grabe, Oaktu, hm, zer da puntiuka, zaitez, Majita alaia gaben Majita alaia ez dira gizon horiek bezain argiak eta dituzte aulgun eta defektu aina bariak emakumeak nola bihurtu, litezke bertxolariak, bestela zeinek prestatu behar, ditu bertxoa faria. Bertsoa fariek egia ejan dituzte hainbat bertuten eta gizonak ongi dabiltza, hor bizpairu dragon truken. Gizonak ere egia ejan, aski direla nuke usten, gizon hori... Mm, Gizon horiek olako bota gojiak balituzten. Bota ematen dute, Oltza baten nahiko babes, Baina indartxu zapaltzeakin, Ezin dute egin amets, adibideak mordo bat daude, aztertu ezkero aurrez, lujan biok ere gobara dauka, txapela eduki parte. Egia ejan maialenek du, Ainitze egina hor barnean, Bertso munduan behar Delako bere honean. Eta gizonek ere onena, lukete Hor oien gainean Gobara eta txapela biak jantzten aldituztenean Txegituko dugu aintzina eta pausa bat, ez? Hala, aitzulek nahi du baso bete, pausa inen du. Eta joen gira, betagari eta gariren entzuterat koloren jabe kantua.

Na isuren esleira tu haste, aterabota indar hartu, eisu salto etzi leia Aldagarri eta gari ginituen entzuten koloreen jabe kantuarekin. Eh, ez uh, dautzea terten ginen kantuaren uh, eh, denboran. Denak dantzan, puf, kera garria. Ez baigira usuari alta dantzan gu. Ez, artetan egi. Bon. Azken partera pasatuko gira orai denbora gehiago galdu gabe. Eta koblan agaziko ditugu gure bos bersoariak. Puntxuka emankizuna izanen da gaia. Beraz, puntxuka emankizuna entzuten duzue, edo gaur deskubritu duzue, edo gaurko saio hau nola pasatu duzuen, sor, ze sorpresa izan den, zer, zuen... Txakala dena egan, Aitzol, hasiko zauku, ondotik Odei Bagoso, Magisa Asua, Araia Martin eta Aimar Karika. Esu zartak! Puntuka zeinen saio, haundia garai batean urruna. Lanerako non bota behar det aurkezle kurrikuluma. Etzazu bota ongi dakizu, mundua behar dela buka. Jakin nahi nuke paradisuan ere hartzen den puntxuka. Ni jamuntxotaz jelos naizela dugu egun begibistan. Nahi nuke sanek neri ere ejan ditzan gauzak hor kronikan. Ez dakitzuei baina neroni, iruditua zait grabe. Puntxuka saioan aritzea, puntxuka aritu gabe. Bengoan egia esan zazute, eta ez izan koldarrak. Berez saioa ona izango zen, baina ze aurkez letxarrak. Efektu espezial eta guzti nolako erregaloak. Nik uste nuen jartzen zirela grabatutako txaloa. Puntuka ainitz maite dut bainan, gauza bat ez dut ulertzen. Nolaz ramuntxo nasen danezten, neoiz ramuntxoa gertzen. Egun agenda nola eginen du, da galdera segurua. Ejan bezala oita batean bukatzen bada mundua. Irrati formatu honek ez du, sortzen inoiz iskan bila. Ez baita e ustu dugu, lairu patxaran botila. Horre segatik ari altzara, alaia horren gustura. Kampo tarrentzat patxarana eta bertako entzako ura. Bi aurkezlek erabat utxik, hemen dute papela. Ta sine txara digute lana egiten dutela. Lana egiten dute bioiek, baina ezainitz laguna. Laister bakarrik entzunen duguna farroko txapelduna. Txapelduna da eta ez dugu ondoan ukana bakan, jakin nahi nuke txapeldun nok Sando jamuntzo puntxukan. Naiz nafarroko txapeldun honek izatez duen nibela. Barka iguzue baina uste dut komunera joan dela. Lasai berriz bueltatu egin aizta horri diota txikiko Urren txapelak inator Pena ez dela ikusiko Argidarra muntxoren mikroak beti falloa duela Nik pentsatzen dut bien artean gaizkiera maten direla. Ban ere ustez biek badute aski harreman polita. Noiz izanen da sanen azen da tarra muntxoren kronika. Hau amodio historioan, nahi lukete ojela jakintza zue behin ihatian guztiz desberdina dela. Hauek batera nola pasatzen dituzten hainbeste ordu, hauek ezkondu egingo dira taimarrek prestatuko du. Entzule maite hau zuretzako etxean bazaude larri. Beldurri gabe puntiukak endu Euskadi gaztea jarri. Entzule argi argibidea eman nahiko nuke horra. Bata da oso ederra eta bestea oso jatorra. Manera honez egina duzu, aitzol zure despedida. Entzuleik ez da geio irratian guziak etorri dira. Eto jidira eta puntiuka denentzat dugu atsegin, jakin baitute puntiuka egiten baina entzulearekin. Ostatu ontan elkartu dira, gaurkoan entzule asko, eta muxu bat kanpoan dauden, Beste boste unentzako. Hainbeste gezurter nikia ez dakitzer esan. Beraz txintxoa izan beharko naiz, mil eskerra muntxo taxa Untxa bildu dike, eh? azken orta. Zelan unki Bai, Tarri harria. Guaikoa ere ala izain da, bai, dudai egia Ez dakit, aste untan bario din, baina bon, inbehar du eta hor dugu, azkenean. Rabutxore da jenda! Eta eman behar diat, bai, asteuntako agenda ere, deus ezpaita segur, mundu untan, Eta gure gomitek ere untsa behar dute entzun, zenta baitu zeit horiek ere. Hortzeun ununtan Donostian, Bertso Lataren Barne, Bertso Afaria antolatua da, gabeko sortzieta ikaintzina, Agin Gezola, Maialen Lugambio, Jon Maia, Andoni Gaina, Bertso Ariekin. Hortzi abendoaren abenduaren ogoita bat abalin bada, Santo Tomas eguna ospatuko da iri eta donostian bertso saioa, egoerdi territaik aintzina, sustraiko eta alaia martinekin. Ez Segitzen dugu Santo Tomas uh, ospakizunekin eta larun batuntan agasaten bertso saio edega anturatua da zortziak eta aintzina Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Amaia Agire eta Andoni Egainarekin Larun batean beti zumaian aldiuntan bersoari gazten saioa gaztetxean gaueko amaketa ikaintzina Izarmendiguren Maialen Belagde, Xabi Igoa, Xabat Gaiete Beitia eta Magi Sarasuarekin. Eta azken hitzordu bat eh, abenduaren oita iruko galdaka hon aldiuntan Gabonetako Bexo saioa atxaleko zeak ikaintzina, Igor Elortza sustraiko lina, John Maia, Unai Iturriaga Agelmari Peñakarikano eta Alaia Martinekin. Besteik ez, Bi esker, honore Ramuntxo eta gomitatzen ziuztet honore entzuleak Ramuntxo deitzia, ez baduzi dena notatu. Hara, ez dakiat uh, abenduaino oita batian akabantza den, baina bo. Bistan dena... Egin beharrak, egin aktiuk. Bai. Buk. Hortan, beden, tranquil gituk, bakian. Beara? Antxu fini? Antxu? Hala, mementu zinez goxoa pasatu diuk. Bai. Zieke, agian ikusleak eta entzuleak. Ba- ez, ez, ez, da, agont, fini, eh? Txistela Gure saioaren azken itzuria orai behaz, Berxoarien azken, azken agurrekin. Agur. Aitzol barandiaran. Eee! Eh, etorkizunaz itzegin tagaia estet utziko alaia eskon gabe hilko da aindugu suerte gutxiko Odeiek zenbat erretzen duen, zartzera ez da iritsiko, ta gure maili aintinko, itxasun zaigu biziko, botak kolore gorriko, Eta aimarrek naparroako txapela digu jantziko. Baino mundua bukatuko da, ta ez dugu ikusiko. Ta ez dugu ikusiko. Gure alaiaren Ezkontza, aimarren gaueko ontza, aitzolta magin bihotza. Espero ez dela luzea izan, guretzat izan da motza, haupa siberoko botza, eta siberoko hotza aio eta izan ontsa. Bildua dugu santa, jamuntxoren usta, Agenda kronika, kronika, Artetik bertsuka Gehiagotan Gironek behar gintuzke juntan Baina Dena ez dugu Saio untan buka Ihatiz segituko Baitugu puntiukan bidaia hasi dugu zeru urdinetan paisajea gozatuz bide iskinetan zuek jarraizazue ola leginetan eskerrona besterik ez dut espainetan zuek jarraizazue Ola leginetan, musuri goxoena, doa uinetan. Bakarkako ironia utz dezagun aldez, Xanek eta Ramuntxok kudeaturik artez, Esperientzi berri bat gaurko aste artez, etorritako denok segi bersoa maitez. Eta zuere entzule lasai egon zaitez, gertu kantzaitugu uinen bitarte. Ara beraz, eskertzen ditugu oino ere, Aitzol Barandiaran, Odei Barroso, Magis Sarasua, Leia Martin eta Aymar Karrika, eskuzartak, honore. Mil esker zier entzureak. Mil esker horren hau guekin pasaturik. Eta hori zen gira urtarrilean, denak joiten hartian. Izanuntza, aiozin! Aiozin!